Лейтенант танкових військ він воював у Бельгії у складі армії Жиро. Потім його евакуювали з Дюнкерка до Англії. Пізніше він повертається до Франції, знову вступає до армії біля Евре, потрапляє в полон. Одразу ж тікає з концтабору разом з одним майором, також колишнім вихованцем колежу Сент-Ігнас, саме тим, на адресу якого нас навів отець Етьєн. П'єр Маргла їде в Ліон і там, у скромній кімнатці готелю, починає писати. Над чим же він працює? Над великим філософським твором. Проблема зла в сучасному світі. І ви послухайте лише назви розділів Бог і зло. Гординя джерело зла від самозакоханості до ідеї вбивства. Злочин в історії. Яким чином, хай йому чорт, ви про все це дізналися за два дні? Я сам бачився вчора з тим майором, бойовим товаришем П'єра Маргла. П'єр просив його розшукати деякі книги із кримінології у паризьких видавців, коли працював у Ліоні. Довірив йому першу частину своєї фундаментальної праці, попросивши прочитати її. Навряд чи варто вам говорити, що мені важкувато було викликати майора на відверту розмову. Для нього П'єр Маргла невинний. Щодо рукопису то він не хоче з ним розлучатися. Він лише дав мені змогу дещо занотувати. Далі ця копітка праця, звичайно, не збагачувала П'єра Маргла. Найбільший капітал, який він вирятував з воєнного лихоліття, була колекція марок, започаткована ще в дитинстві. Цінність її з часом дуже зросла. Щоб мати засоби до існування, Маргла продав деякі марки. Йому траплялося здійснити вигідний обмін, вдало виступити в ролі посередника. Саме тоді він збагнув, що комісійний відсоток із цього зовсім негромісткого товару, на якому він до того ж добре знався, може забезпечити його матеріально. В кінці 1942 року. Коли про його втечу з табору для військовополонених забули, він повертається до Парижа і влаштовується в Боннеї. Трохи згодом стає учасником руху опору. На жаль, майор виявився стриманішим, ніж я бажав би, розповідаючи про діяльність П'єра Маргла у той період, так наче таємниці підпілля ще не підлягають розголошенню. Він безупинно вихваляв сміливість, винахідливість П'єра, котрий, як я розумів, протягом 43-го і 44-го років не раз бував в Англії, може навіть і в Росії. П'єрові пощастило жодного разу не збудити підозру гестапо. Він міг бути зв'язаним з досить видатними діячами опору як у Франції, так і в Англії, але немає сенсу розшукувати нині цих людей. Розслідування буде надто довгим, а ми навряд чи одержимо якісь цікаві для нас відомості. Зараз ми маємо принаймні у загальних рисах портрет вірогідного вбивці із Тополевого острова. Образ П'єра Маргла і ззовні. Цей образ не видається мені переконливим, заперечив я. Надто вражає несумісність моральних рис П'єра Маргова. Маю на увазі його релігійні принципи, вочевидь, бездоганне життя і звірячі злочини, у яких його звинувачують. Зовсім не обов'язково самому ставати злочинцем коли вивчаєш кримінологію. Якщо хочете знати мою думку.